Allahu yajtabi ilayhi man yasha, Allah anamchagua kwake anayemtaka. Allah anamchagua kwake yeye anayemtaka, ni kumfanya kipenzi chake. Anamchagua anayemtaka amfanye kuwa ni kipenzi chake. Allahu yajtabi ilayhi man yasha, Allah anamchagua kwake anayemtaka. Ay Allahu yastafi wa yakhtaru li nafsihi wa wilayatihi man ahabba min ibadihi yule anempenda katika waja wake ndio umchagua akampa nafasi hiyo wayahdi ilayhi na anamuongoza kwake mayunibe anaelekea kwenye utiifu mayunibe anaelekea kwenye utiifu wayahdi ilayhi man yatubu min dhunubihi wa yuqbilu ala ta'atihi Allah subhanahu wa ta'ala humuongoza kwake akampa njia qul inna Allah yudhillu man yasha'u yahdi ilaihi man anaba anamuongoza kwake yule anayenyenyekea akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wama tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum na hawakufarikiana ila baada ya kuwajilia wao elimu kwa sababu ya uhasidi ulioko baina yao wama tafarraqu ay wama tafarraqa ahlul adyan fasaru ahzaban وحصلت منهم المخالفة إلا من بعد ما جاءهم العلم من الله بإقامة دينه وعدم التفرق فيه وإنما حملهم على ذلك بغي بعضهم على بعض وتحاسدهم وطلبهم للرئاسة واشتغالهم بالدنيا ولم يكن تفرقهم لقصورهم في البيان والحجج فقد بلغهم الحق وقامت عليهم الحجه anasema ma tafarraqu hawakufarikiana yani hao watu wa dini nyingine wakawa katika makundi makundi ukapatikana kwa wao mukhalafa illa min ba'di ma ja'ahumul ilm isipokuwa baada ya kuwajia wao isipokuwa baada ya kuwajilia wao elimu elimu ya kusimamisha dini yake na kwamba wasifarikiane baghyan bainahum kwa sababu ya uhasidi ulioko kati yao yani limewapelekea hilo la kufanya baghi baadhi yao juu ya baadhi nyingine yani wamepelekea kwenye hilo kwa sababu ya baghi ya dhulma na uhasidi ulioko baadhi yao juu ya baadhi nyingine na kuhusudiana kwao na kutaka kwao ukubwa na uongozi na kujishughulisha kwao na mambo ya dunia si kwa sababu ya kwamba uh, hoja na dalili hazikuwafikia kwa uwazi haki imewafikia hoja zimewafikia na zimesimama juu yao wa ikhtalafa fihi illa alladhina utu min ba'di ma ja'atuhum albayyinatu baghyan bainahum pia nasema ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum albayyina katika suratul bayyina anasema Allah subhanahu hawakufariqiana wale waliopewa kitabu isipokuwa baada ya kuwajilia wao hoja za waziwazi wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma jaathum lbayina ndiko hivyo hoja zimekuja waziwazi lakini bado wakaanza kufarikiana ndani yake na watu wote watakao kwenda mwenendo wa ahlul watafarikiana watu kukitupa kitabu nyuma ya migongo wakakipuuza wakazitanguliza akili na haya na huu ndio msingi mkubwa wa kuingia katika dalala ahlul kalam katika mu'tazila na ashaira na wengineo ni kuingia katika ilmu al-kalami na kutanguliza akili haya ameyataja al-hafidh ibn hajar katika fathul bari kwenye juzu ya 13 kwamba sababu iliyoingiza watu katika dalala ni taqdimu al-aqli ala an-naqli ni watu kutanguliza akili juu ya maandiko na ndio maana katika misingi ya shaira wenyewe wanasema kwamba je akili na nas na andiko zikigongana ipi itatangulizwa al-aqlu naql vikigongana vitu hivi imekuja aya wazi kabisa lakini aya haikubaliani na akili zao na zile mukaddimatu al almantiqia al walizoziweka ah bwana Allah ni wajibu al-wujub haiwezi kuwa hivi kwa hiyo bwana watanguliza aya yasema hivi wao wasema hivi kwa mujibu wa akili kwa hiyo wanasema kwamba aya ikigungana na, na, na akili itatangulizwa akili hadithi ikigungana na akili itatangulizwa akili kwa hiyo akili ikiwa haikubali ah, itakuwaje sasa huku usiku kule mchana alafu Allah anashuka thuluthul layl sasa akili usiku huo utakuwaje sasa itakuwa akili yake ishafika mwisho pale, akili ishafika mwisho. Kwa hiyo atatanguliza akili yake na aya ataikata. Baki na aya yako, baki na hadithi yako mpaka itafsiriwe kwa mujibu wa akili yake, ndio atakubali. Sasa huu ni mtihani mzito uliowapata watu katika walimwengu, na ndiyo sababu ya kutofautiana ahlul kitab fanabadhuhu waraa dhuhurihim, kitabu kakitupa nyuma ya migongo yao. Ha, walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma, na lau si tamko lililotangulia kutoka kwa Mola wako mpaka muda maalumu, laqudhiya bainahum, pangelihukumiwa baina yao, jambo lingeisha. Lakini Allah ameweka muda kwamba sitawaadhibu ila baada ya hali hii, hawa sitawaadhibu ila huko akhira mathalan ndio vile Allah awaacha tu inna Allah la yumli lidhalim hatta idha akhadhahu lam yuflitu inna Allah la yumli lidhalim hakika Allah humpa muda humpa muhula faamhilhum ruwaida wape muhula wao kwa hiyo walaula kalimatun sabaqat min rabbik na lau sita mko lilitangulia kutoka kwa mula wako ila ajalin musamma mpaka muda maalum la qudhiya bainahum pangelihukumiwa baina yao Allah ameshahukumu bitaakhiri aladhab wa imhalihim ila waqtin muhaddad amehukumu kuchelewa adhabu na kuwapa muhula wao mpaka wakati maalum uliokadiria uliopangwa laula dhalika laajjala al'uqubata liulaika almutafarriqina fi dinihim baghyan bighairi haqq wa rabbuka alghafuru dhur rahmah لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا maneno makubwa kabisa ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa rabbukal ghafuru dhurrahma na mola wako ni mwenye msamaha mwenye kusamehe mwenye rahma katika sifa zake law yu'akhidhuhum bima kasabu lau Allah angetaka kuwaadhibu wao kwa yale walioyachuma la ajjala lahum adhab angewaletea kwa haraka adhabu ukifanya dhambi waadhibu hapo hapo ukifanya dhambi hii watoboka mathalan tundu ungebakia ukifanya dhambi hii watoboka jitundu jingine wafanya jishimu hapa mara wafanya jitundu jingine ungeisha shekhe lao ingekuwa ndio hivyo eh la ajjala lahumul adhab au mfano wa hayo eh bal lahum maw'idun lakini wao wana wao miadi maalum kiaga maalum wakati maalum wa ahadi lan yajidu min dunihi maw'ila au law yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba lau Allah angewafanyia haraka watu kwa sababu ya madhambi walioyachuma asingeacha juu ya mgongo wa ardhi mnyama yoyote anayetambaa mtu yoyote walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma lakini anawachelewesha wao mpaka muda maalum wenye kutajwa fa idha jaa ajaluhum fa inna allaha kana biibadihi basira ukija muda wao ukifika basi Allah kwa waja wake ni mwenye kuwaona wa innal ladhina urithu lkitaba na hakika wale ambao wamepewa kitabu yani ni jinsi ya kitabu lakini kusudia Taurati wal Injili innal ladhina urithu alkitaba min ba'dihim na hakika wale ambao wamepewa kitabu baada yao la fi minhu murib wako katika shaka ya hilo shaka yenye kutatiza hiyo shaka yenye kutatiza la fi shakkin minhu murib la fi shakkin minhu muribin shaka yenye kutatiza hiyo eh? shaka yenye kutia shaka إيه؟ أي وأن اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب التوراة والإنجيل من بعد أسلافهم المختلفين في الحق لفي شك موجب للارتياب والاضطراب من كتابهم وانا na hicho kitabu chao pia na fi shakki minhu muribin hakika wale ambao wamepewa kitabu wako katika shaka yenye ku yenye kutatiza tukitatiza hicho kitabu ikawa na wao pia lakini kitabu ni kweli hivi mbona kuna hivi mbona kuna hili wanawazuoni wametofautiana kuhusu hiyo minhu dhamiri minhu wako wanaosema yarji ila alladhi inda alyahudi wan nasara ha na haya amesema Zamakhshari al-Alusi Razi na wengine wanasema yarji ila al-Qur'an Sheikh Ibn Uthaymeen amepita hivyo na kabla yake na Abu Suudi Ibn Abi Zamanain na wengineo na wengine wanasema yarji ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Wahid al-Khazini al-Jawzi ibn al-Jawzi Jalaluddin al-Mahalli ala kulli hali wamekhtalifiana kuhusu marji'u dhamir minhu wa ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف fihi hakika wallahi tulimpa Musa kitabu pakaikhtalifiana ndani yake walaula kalimatun sabaqat min rabbika na lau sio neno lilotangulia kutoka kwa Mola wako la kudhi bainahum pangelihukumiwa baina yao wa innahum la fi shakkin minhu muribin sawa falidhalika fad'u basi kwa ajili ya hiyo tauhidi lingania kwa ajili ya hiyo ya dini ya haki lingania naweza ukakadiria hapo eh kile kinachonasibiana falidhalika ay falidini alhaq alladhi shar'ahu Allah lakum kwa ajili ya dini ya haki ambayo amewekeni nyinyi Allah waamarakum biiqamatihi wa adami at fihi na akawaamrisheni nyinyi kuisimamisha dini hiyo na kutokutofautiana ndani yake fad'u lingania we Muhammad wastaqim kama umirta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 وراذي ناوي ما يهودي ولا ما نصارى مباك وفوات ملة زاو قل إن هدى الله هو الهدى وعبي ونغوفوا الله دي ونغوفوا حساء ولئن اتبعت أهواءهم نوالله أكفوات ما تمنيع نفس زاو بعد الذي جاءك من العلم بعد يالي ليكجي ويكتك إليمه malaka min Allah min wali wala nasir hutakuwa na wewe kwa Allah mtetezi wala mwenye kukunusuru kwa hiyo wakul amantu bima anzala Allah min kitab nasema nimeyaamini yale aliyoteremsha Allah katika kitabu fala ukadhibu bit-taurati wala bil-injili ولا بالفرقان ولا بغير ذلك من كتب الله التي أنزلها على رسله سيكذبش سيكذبش التوراة ولا إنجيل ولا القرآن ولا كتاب chochote katika vile alivyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitume wake kama tunavyoambiwa qul amanna billahi wama unzila alaina wama unzila ala ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbat وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وأمرت لأعدل بينكم na nimeamrishwa kufanya uadilifu kati yenu nimemwadilifu kuwa mwadilifu kati yenu Allahu rabbuna wa rabbukum Allah ndiye bwana wetu sisi na ndiye bwana wenu ndiye muumba wetu ndiye mwenye kumiliki ndiye mfalme wetu ndiye mwenye kuyakadiria na kuiendesha mambo yetu wa rabbukum na ndiye bwana wenu lana a'maluna wa lakum a'malukum tuna sisi matendo yetu tutalipwa sisi malipo ya matendo yetu na nyinyi mtalipwa malipo ya matendo yenu lana jazaa'u a'malina tutapata sisi malipo ya matendo yetu walakum jazaa'u a'malikum wasayujazi Allahu kullam bihasabi a'malih na kila mmoja Allah atamlipa kwa kiasi cha matendo yake walan yuakhidh ahadun minna bidhanbi al-akhar Allah hatamwadhibu yoyote katika sisi kwa sababu ya madhambi ya mtu mwingine wa in kadhabuka ndio alishaambiwa mtume wakikukadhibisha faqul li amali wa lakum amalukum waambie mimi nina matendo yangu nitalipwa nayo na nyinyi mna matendo yenu mtalipwa kwayo antum bariuna mimma a'malu nyinyi mko mbali na mmetakasika na yale ninayotenda wa ana bari'un mimma ta'malun na mimi niko mbali na nimetakasika na yale mnayoyatenda hakuna atakayebebeshwa mzigo mwingine qul ya ayuha kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين نيني من ديني ينو نا ميمي نا ديني يانو نيني من مالي بو ينو نا نيني من ديني ينو نا ميمي لا حجة بيننا وبينكم هبانا جدال هبانا ما بيشانو كتي يانو ميمي نا كتي جدال لا جدال ولا منازعة بيننا وبينكم فقد تبين الحق وظهر وصرتم محجوجين به ولم يبق إلا الإقرار به أو العناد فلا وجه للجدال والتنازع والحالة هذه قد تبين الرشد من الغي بينك uongofu na upotevu kwa hiyo la hujjata bainana wa bainakum kuna tafsiri hakuna kujadiliana hakuna majadiliano baina yetu sisi na baina yenu basi kwisha jambo limeshaisha Allahu yajma'u bainana na Allah atatukusanyisha kati yetu siku ya kiyama Allah yajma'u bainana yani wa bainakum yawm alqiyama Allah atakusanya kati yetu na kati yenu kama ilivyokuja kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaq wa huwa alfattahu alalim katika sura 7 imekuja hivyo haya wa ilayhi almasir na kwake yeye tu ndio marejeo sote tutarudi kwake subhanahu wa ta'ala kwa nitaka tuikamilishe aya hii pamoja na kwamba muda umekwisha lakini alhamdulillah tumeitimiza aya hii na maelezo yake inshallah yako wazi chabakia ni ufafanuzi wa ziada inshallah kwenye darasa litakofuata tutaje kusoma walladhina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba la hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim aya 16 naam السابع هذه الليلة ربيع الأول سنة ست وأربعين وأربعمائة بعد الألف من الهجرة كم اليوم عشرة ولا تسعة التاسع يوم التاريخ العاشر من شهر التاسع أربعة وعشرين طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك